Բարև ձեզ Տիկին Աիդա, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն Սոնա ջան, շատ ուրախ եմ նորից մեր հանդիպման համար, հատկապես նոր տարվա նախաշեմին, որ նոր ենք սկսել նոր տարին։ Փորձենք ամփոփել ձեզ այդ 2017 թվականը։ Ինչպիսի տարի էր։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 Այժմ արդեն 5 տարեկան ենք եւ հասակով ենք մեծացել եւ քանակով եւ որակով։ Այսօր ունենք արդեն 65 աշխատատեղ։ Այսինքն 65 բուժաշխատող զբաղված են աշխատանքով եւ կատարում են իրենց մասնագիտական պարտականությունները երկու անգամ կրկնապատկվել է աշխատողների քանակը։ Ինչով է պայմանավորված Տիկինայի դա։ Նախ պայմանավորված է նրանով, որ հիմնադիրը ուզում է, որ իր կլինիկան ապահովված լինի որակյալ կադրերով մեկ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 Ալոյան մեր հիմնադիրն է, առաջարկություն մտցրել եւ հիմա դա իրականություն է։ Ընդունում ենք շարժային զինվորներին, նախորդ պայմանավորվածություն ունենք պաշտպանության բանակի հետ, զորամասերին տեղեկացված է եւ ըստ գրաֆիկի շարքային զինվորները անկախ նրանից թե զորամասում կա ատամնաբուժարան թե չէ, նրանք բուժվում են մեր մոտ։ Անվճար հիմնարկության հաշվին։ Արդեն մի տարիա մենք իրականացնում ենք եւ մեկ տարվա ընթացքում կարող եմ ասել, որ ընդունել ենք 280 զինվոր։ Այսինքն, այս թիվը մենք չենք նախորոք որոշում։ Նախորոք պայմանավորվում ենք եւ շարքային զինվորները իրենց բժշկի հետ կամ սանիտարի հետ գալիս են եւ ստանում իրենց բուժ սպասարկումը։ Վճարումը կատարվում է կլինիկայի հաշվին։ Սա չի մտնում պետպատվերի շրջանակ, Սա չի մտնում այն 15-16 կատեգորիաների մեջ, որոնք կառավարությունը հաստատել է եւ տվել մեզ։ Սա մեր հիմնարկության հաշվին ենք կատարում։ Բժիշկը իրավճարը ստանում է հիմնարկության հաշվին։ Սա հիանալի ծրագիր է, սա մեծ օգնություն է մեր զինվորներին, մեծ օգնություն է կողքից մեր բանակին, քանի որ քանակը շատ է եւ զորամասերում գտնվող ատամնաբույժները չեն հասցնում այդ քանակի հիվանդներին ընդունել։ Եվ միևնույն ժամանակ շարքային զինվորների ծնողները եւս իրավունք ունեն բուժվեն մեր հիմնարկում անվճար։ Սա արդեն եւս մեկ պլյուս է։ Ծրագիրը կյանքի է կոչվել միայն ու միայն ձեր բարերարի առաջարկով եւ օժանդակությամբ։ Միանշանակ։ Այո։ Միանշանակ։ Սա չի կարելի պետական ծրագիր համարել։ Սա պետական ծրագիր չէ։ Պետական ծրագրի մեջ մտնում են զորակոչիկները, որոնք 1 տարվա կտրվածքով 250 զորակոչիկ են ընդունել բուժել, պատրաստել, զորակոչել բանակ։ Չնայած քաղաքում եւ մանկական հիվանդանոցում կա մանկական կաբինետ եւ կա կլինիկա Կարագյուզյանների կլինիկա, որոնք հիմնականում ընդունում են երեխաներին, բայց մեր կլինիկա մեկ տարվա ընթացքում համարյա ընդունել է 1700 երեխա եւ 2000 367 երեխայի 6-ից 12 տարեկան կատարել պրոֆիլակտիկ միջամտություն դպրոցներում։ Հենց տեղում, որպեսզի երեխաները չկտրվեն դասից։ Սա եւս կատարում է մեր կլինիկա։ Ինչի եմ ասում 2017 թվականը հագեցած էր, որևհետև մեզ շատ հյուրեր ունեինք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Ֆրեզնո քաղաքից Վասիլյան Վաչե, Ատամնաբույժ, Արդեն երկրորդ տարին է, որ գալիս է Ղարաբաղ եւ հաճախում մեր կլինիկան, ընդունում հիվանդներ, Մհերը, մեր գործընկերը Ամերիկայից, ջահել մասնագետ, բայց երբեք չի մոռանում, արձակորդների միշտ հաճախում է մեր մոտ, շաբաթներով մնում եւ բաց դռների օր հայտարարում, ընդունում բոլոր կատեգորիայի հիվանդներին անվճար։ Մոսկվայից ունեինք հյուրեր Կարին Խազաջյան, ատամնաբույժ ստոմատոլոգ, Սամվել Ծատուրյան, որը երիտասարդ հայ բժիշկների միությունից էր, եկավ եւս երկու շաբաթից ավել մնաց։ Ակմա ընկերության հայ քրիստոնյա բժիշկների միությունը Ջանի գլխավորությամբ միշտ հաջախում է Ղարաբաղ եւ նրանց խմբի մեջ կա ատամնաբույժ հիանալի մի մասնագետ Ղազարյան Արտյոմ, որը գալիս է այդ խմբի հետ եւ իր նստավայրը, իր աշխատավայրը մեր կլինիկան է։ Մնում է եւ նորից բազդարների օր հայտարարում եւ ընդունում հիվանդներին անվճար։ Այս ընկերությունը որտեղ է գործում Տիկինայիդա։ Հայ Քրիստոնյա բժիշկների միությունը իր բժիշկը Լիբանանահայ է եւ 10 տարվա ընթացքում ինքը հավաքել է բոլոր հայ բժիշկներին, տարբեր մասնագետների եւ ստեղծել հիանալի մի թիմ, ինքը Ջանին Վիրաբույժը եւ իր թիմի հետ ամեն տարի գալիս է Ղարաբաղ վերահատությունները կատարում է Շուշվա բուժ միավորումով իսկ իր թիմի մեջ գտնվող ատամնաբույժը մեր մոտ անցնում բոլոր հիվանդները։ Ղազարյան Արճումին մերոնք ընդունում են որպես իրենց հարազատ մի գործընկեր եւ ամ սրտատրոպ սպասում են ամեն տարի, որ ես Արճումը պետքա գա։ Իսկ վերջերս Էկոսենսի լաբորատորիայի տնորեն Ղազարյան Ինես Արամովնայի գլխավորությամբ իր վեց բժիշկների հետ լաբորատորիայի բժիշկ, սրտաբան, ռևմատոլոգ, գերձայնային հետազոտման մասնագետ, հատկապես ցնկան հոդերի, ուռուցքաբան, որ առաջ անգամն է լինում մեր մոտ, Վահանաձև գեղձի հետ կապված, գինեկոլոգ եւ այս հրաշալի թիմի հետ 3 օր բազդարների օր հայտարարելով ընդունեցին ահագին հիվանդներ հետազոտեցին, կատարեցին նշանակումներ, իսկ օնկոլոգը կատարեց վահանաձև գեղձի բիոպսիա տասնյակ հիվանդների, հետո պատասխանը ստանալով նրանք ստանում են համապատասխան բուժում։ Նշեմ նաև, որ աշխատում է մեր բժիշկները հնարավորին չափ մասնակցել այլ քաղաքներում տեղի ունեցող գիտական կոնֆերանսներին։ Մեր բժիշկներից երկուսը Հովսեփյան Ծովինարը եւ Համբարձումյան Վիգենը եղան Ծաղկաձորում բժիշկների գիտական կոնֆերանսին մասնակցելու համար, որտեղ քննարկում էին նաև ատամնաբուժական հարցեր։ Մի խոսքով, ամեն մի հանդիպում, մի նոր շփում, մի նոր լիցք է հաղորդում մեր բժիշկներին, մանավանդ որ մեր բժիշկները երիտասարդ են եւ կարիք են զգում այսպիսի ամի հանդիպման նոր ворակ հաղորդում իրենց կատարած աշխատանքների մեջ։ Մենք ցանկանան, որ Ղարաբաղը եւս դառնա այսպիսի գիտական կոնֆերանսների մի կենտրոն, ինչու որևհետև ոչ բոլորն են կարողանում, ոչ բոլորն ունեն հնարավորություն կապված ժամանակի հետ, կապված ֆինանսական ծախսերի հետ, որպեսզի կարողանա մասնակցեն արտերկրներում տեղի ունեցող ֆինանսներին։ Եթե տեղում կատարվի այսպիսի գիտական ժողովներ, բոլորը մեծ հաճույքով կմասնակցեն։ Պաստորեն Տիկին Հարությունյան գործնական կյանքում հաջողակ տարի էր։ Այո։ Իսկ անձնական կյանքում ինչպիսի տարի էր։ Շնորհակալություն, անձնական տարին եւս 2017 թվականը իմ համար արգասաբեր էր, որտեղ ծնվեց երկրորդ թորնիկս, միևնույն ժամանակ 17 թվականին նաև իմ ծննդյան 70-ամյակներ անուշադրության չմատնվեց կառավարության կողմից, նախարարության կողմից Պարգևատրվեցի վարչապետի հուշամեդալով, նախարարության պատվոգրով։ Սրանք լուրջ պարտավորություններ են, որպեսզի ավելի մեծ պատասխանատվությամբ կատարեմ իմ ծառայողական պարտականություններս։ 2017 թվականը մի խոսքով ված չէր։ Եվ օջախում, եւ աշխատանքում հաջողակ տարի էր։ Կցանկանամ, որ 18 թվականը եւս լինի բարի, խաղաղ, հաջողակ եւ յուրաքանչյուրի ընտանիքում լինի լույս, ջերմություն, հույս, հավատ մեր ապագայի նկատմամբ։